Bu da gurbet mi doğarken garibiz Bilmedikleri dertten muzdaribiz Uzak yürünürüz sırda karibiz Visal dedikleri fisaldır bize Bu da gurbet mi doğarken garibiz Bilmedikleri dertten muzdaribiz Ozak görünürüz sırda karibiz Visal dedikleri fisaldır bize Visal dedikleri fisaldır bize Dünyayı bırak gamını yük Zikret Allah'ı nefesi tüketme. Fani hevese sonsuzu yok etme. Hayat dedikleri masaldır bize. Dünyayı bırak gamını yük etme. Zikret Allah'ı nefesi tüketme. Fani hevese sonsuzu yok etme Hayat dedikleri masaldır bize Hayat dedikleri masaldır bize Fırsat elden gitmeden dün kendine Boş temenniyi bırak bak fendine Resul'e oymak devadır derdine Onun dedikleri misaldır bize Fırsat elden gitmeden dün kendine bu temenniyi bırak bak fendine Resul'e oymak devadır derdine onun dedikleri misaldır bize. Onun dedikleri misaldır bize.